Ni sifa gani ambazo Muislamu akiwa nazo kupitia kwa sifa hizo basi narju lahu an yakuna min ashabi aljanna insha Allah. Kabla shuruu ila almawdhu, ikhwat aliman, pana utangulizi kuhusiana na haya ambayo nitayazungumza. Kila Muislamu popote pale alipo katika kila kipembe cha dunia hii, lengo la ibada zake zote na lengo ya mambo yake yote ya khairati anayoyafanya, lau utamuuliza ataka kitu gani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila ya shaka atasema ataka pepo. Kila mmoja aitaka pepo kwa ibada anazozifanya na mambo yote ya khairati ambayo yafanya. Hata sisi hapa msikitini leo tumejazana ikhwatal iman kutekeleza ibada kama hii, kila mmoja lengo lake ataka Mwenyezi Mungu amwepushe na moto, thumma baada dhalika amwingize peponi. Kwa nini malengo ya Waislamu kwenye kufanya kwao ibada na kufanya kwao mambo yote ya khairati ikawa walenga pepo? Limadha? Kwa sababu hili la kuepushwa na moto, thumma baada dhalika kuingizwa peponi ndicho kilele cha mtu kufaulu, na hii ni aya katika suratu Ali Imran. Mwenyezi Mungu asema, faman zuhziha anin nari, yoyote ambaye atakayeepushwa na moto, wa udkhila aljanna thumma ba'da dhalika, akaingizwa peponi. Mwenyezi Mungu asema, faqad faza, hakika mtu kama huyo amefaulu. Lidhalika, kuepushwa na moto thumma baada dhalika, kuingizwa peponi. Mwenyezi Mungu asema ndicho kilele cha mtu kufaulu katika dunia hii. Toi, ikiwa kuepushwa na moto kisha baada dhalika kuingizwa peponi ndicho kilele cha mtu kufaulu, huwa hapana budi tuzijue zile turuk, barabara ambazo zitatufikisha katika hiyo pepo ambayo kila mmoja wetu ndiyo lengo lake. limadha ikhwata aliman mshairi mmoja asema tarju najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala alyabasi tarju najata watakakufaulu walam tasluk masalikaha kisha baada dhalika hufuati barabara ambazo wewe zitakufikisha katika huku kufaulu. Mshairi akwambia inna safinata, hakika jahazi la tajri ala lyabasi, jahazi siku zote haitembei nchi kavu, jahazi siku zote hutembea baharini kama ambavyo jahazi pahali pa kutembea ni kwenye bahari, vile vile pa, kuna barabara ambazo zitakufikisha wewe katika pepo ambayo Mwenyezi Mungu ametuahidi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni miongoni mwa wale ambao tutakuwa ni wenye kuingia peponi. Ikhwatal iman, baada ya utangulizi mfupi kama huu, ningependa watu wapulike vizuri sana, ili niwape sasa zile barabara ambazo Qur'ani tukufu imeshiria kupitia kwa barabara hizo, ukizishika biidhnillahi lkarim takun min ashabi ljanna. Mwenyezi Mungu asema katika suratu Ali Imran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, kimbilieni msamaha utokao kwa Mola wenu. Wa jannatin, vile vile kimbilieni pepo, ardhuha samawati wal ardh upana wake ni mbingu na ardhi, uiddat lilmuttaqin, pepo hiyo imeandaliwa kwa wale ambao ni wacha Mungu. Lidhalika, sifa ya kwanza ya watu wa peponi, Mwenyezi Mungu asema uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa pepo kwa wale ambao ni wacha Mungu. Suala liko kwenu, vipi mtu atakuwa mcha Mungu? Wanazuoni rahimahumullah wamezungumza, kila mmoja amekonda kivake kwenye kuelezea atakuwa uchamungu lakini wote kisha baada dhalika warudi kwenye neno la Imamu Ali radhiallahu anhu alipoulizwa kuhusu atakwa uchamungu akatoa taarifu kwa kusema atakwa huwa alkhawfu min aljalili, uchamungu ni mtu kumwogopa Mwenyezi walamalu bitanzili, na kuifanyia kazi Qur'ani tukufu, walqanaatu bilqalili, na mtu kuridhika na kutosheka na kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia, walistidadu liyaumi rahili thumma baada dhalika, kujiandaa na siku ya mwisho. Kwa hiyo mcha Mungu huwa lazima akusanye mambo manne: alkhawfu min aljalili, walamalu bitanzili walqanaatu bilqalili walistidadu liyaumi rrahili. Ukiwa na sifa hizo nne, basi wewe ni miongoni mwa wacha Mungu. Na Mwenyezi Mungu asema kuhusu pepo yake, uiddat lilmuttaqin, wameandaliwa wale ambao ni wacha Mungu. Qala alhafidh Ibnu Kathir rahimahullah asema Mwenyezi Mungu alipoelezea kwamba pepo yake imeandaliwa ambao ni wacha Mungu dhakara auswafu ahli ljanna, akaendelea kutaja sifa za watu wa peponi, akasema alladhina yunfiquna fi sarra, wacha Mungu ni wale ambao watoa wakiwa na raha, wadharra, vile vile watoa wakiwa na shida, walkadhimina alghaidha, na sifa za watu wa peponi ni wale ambao waziwia hasira zao, walafina anin nasi na ni wale ambao wanatoa msamaha kwa watu kwenye neno la Mwenyezi Mungu kusema wal afina anin nas pana faida hapa ningependa muisikize vizuri sana Mungu asema wal afina anin nas na wale ambao wasamehe watu kwenye kumsamehe mtu dini yetu imetufundisha baada ya kumsamehe haitakiwi uwe ni mwenye kumtajia yale ambayo alikufanyia na hii ni faida tuipata katika suratu Yusuf. Suratu Yusuf kila mmoja aijua, ndivyo sivyo? Lakini watu kwenye suratu Yusuf wajua nukta mbili peke yake. Nukta ya kwanza, Yusuf kutiwa kwenye kisima. Nukta ya pili, Zulekha kumvuta Yusuf. Bas, intaha, ashamaliza yeye. Ukimuuliza mtu kwenye suratu Yusuf wastafidi mambo gani, atakwambia nastafidi uadui wa ndugu kwa ndugu yao, na nastafidi kwamba wanawake wana vitimbi. Ashamaliza kuanzia Mungu kusema alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin mpaka laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Yeye amepata faida kwenye mambo mawili peke yake. Sasa sikiliza faida ya walafina anin nasi kusamehe watu, thumma baada dhalika, usitaje yale ambayo uliyofanyiwa baada ya kuwa wewe ushatoa msamaha. Wanazuoni wamekuja kwenye aya Mwenyezi Mungu aliyosema rabbi hadha tawilu ruyaya min qablu qad jaalaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani min assijni. Yusuf hapa amshukuru Mungu kwa kusema na kushukuru, ewe Mola wangu kwa kule kunitoa mimi jela sasa wanazuoni wakaulizana swali, kutolewa Yusuf kwenye jela na Yusuf kutolewa kwenye kisima, ayuhuma a'dham, lipi ambalo ni kubwa zaidi? Bila ya shaka kutolewa kwenye kisima ni kubwa zaidi. Kwa nini Yusuf asimshukuru Mungu kwa kutolewa kwenye kisima, akamshukuru Mungu kwa kutolewa jela? Waheshimiwa wanazuoni wasema kama Muhammad Ali Sabuni kwenye Safwatu Tafasir juzuu ya pili safha 68 asema lam yadhkur qissat aljubbi Yusuf alayhi salam hakutaja kile kisa cha yeye kutiwa kwenye kisima lialla yudhakkirahum asije akawakumbusha ndugu zake sani'ahum lile tendo lao walilomfanyia baada an afa anhum baada ya kuwa yeye mwenyewe ashatoa msamaha Umeona Qur'ani tukufu ukifuata vitabu vya wanazuoni waliotafsiri Qur'ani huwa hakuna mzozo, lakini tabu iko kwenye asimame mtu awe aya ataitafsiri vile akili yake inavyomwambia. Basi ndiyo tabu iliyoko katika Mombasa hii. Kila mtu shekhe siku hizi kila anainukia shekhe na ushekhe wake azungumza kutumia gibu, hana maraji yoyote aliyofanya, wala hana, hana kauli ya mwanachuoni wala hakuna dini, Mtwende kazi na watu wakawa wako ketizia usikiza mambo ya kushangaza, subhanallah. Lidhalika, walafina ani nnasi, na wale ambao wasamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Mwenyezi Mungu asema mimi napenda wenye kufanya mambo mazuri. Mwenyezi Mungu aendelea, walladhina idha faalu fahishatan, na sifa za watu wa peponi ni wale ambao wanapofanya machafu. Ibnu Abbas atafsiri fahisha kwa kusema alfahisha bimaana zina, kwa hiyo wale ambao wanafanya uzinifu au dhalamu anfusahum, ama wakazidhulumu nafsi zao kwa madhambi mengine dhakaru llaha, watu kama hao humkumbuka Mwenyezi Mungu, hukumbuka ukubwa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Thumma baada dhalika fastaghfaru lidhunubihim, wakataka istighfari kwa yale madhambi walioyafanya. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, Mungu auliza nani ambaye anayesamehe madhambi asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Kisha Mwenyezi Mungu akaweka sharti ya baada ya mtu kutubia kwa kusema walam yusiru ala ma faalu wahum yalamun, wanapoomba msamaha hawarudi kufanya yale yale ambayo wameomba msamaha. Baada ya Mwenyezi Mungu kutaja orodha za hizi sifa, ikhwat liman, dhakara aljazau wannatija liman ittasafa bihadhihi sifati faqal ulaika hao wapi hao hao kuanzia uiddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna mpaka mwisho Mwenyezi Mungu asema ulaika hizo sifa ambazo zimetangulia jazaohum maghfiratun min rabbihim hao wana msamaha utokao kwa Mola wao wa jannatun tajri mahallu shahid Mwenyezi Mungu asema sifa zilizotangulia wastahiki jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma al amilin. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tusitoke katika hizi sifa ambazo tumezitaja, ikhwatal iman. Sifa nyingine ikhwatal iman, Mwenyezi Mungu akazitaja kwenye ayat nyingine katika sura tofauti tofauti. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah wal-Imam Ibn Kathir wat-Tabari wa ghayruhum wametaja riwaya inayosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoiumba pepo alisema kuiambia pepo, takallami biidhni, zungumza kwa idhni yangu. Pepo ilipoambiwa zungumza kwa idhni yangu, ikasema maneno yafuatayo. Pepo ikazungumza kwa kusema, kad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu wale waumini. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao kwenye swala zao wanyenyekea kwenye nukta Mwenyezi Mungu kusema alladhina hum fi salatihim khashi'un, vile vile pana faida hapa. Mungu asema watu wa peponi ni wale ambao wakiwa kwenye swala zao hali zao huwa ni khashi'un. Al-Hasan al-Basri asema khushu'uhum fi qulubihim, unyenyekevu wao watu kama hawa uko kwenye nyoyo zao. Kwa hiyo neno la Al-Hasan al-Basri ndio lenye kushikwa kwenye unyenyekevu wa swala. Kutatoka jambo gani, ikhwatal liman Kutatoka mtu kusimama kuweka shingo upana, kutatoka mtu kusimama akajivunja viuno ili kuonesha kwamba hichi ndicho kilele cha unyenyekevu. Hakuna unyenyekevu wa kuweka shingo upande hakuna. Mungu asema alladhina hum fi salatihim khashi'un. alhasanu lbasari atafsiri kwa kusema khushu'uhum fi qulubihim, unyenyekevu wao uko kwenye nyoyo zao mmoja katika wema waliotangulia rahimahumullah aulizwa kaifa anta idha dakhalta fi salah vipi wewe huwa unapoingia katika swala asema mimi ninapoingia katika swala ja'altu wa sawwartu ka'anna al amami huyu mwanachuoni mcha Mungu asema aelezea khushuu yake katika swala itakiwapo asema mimi ninapoingia katika swala huswawirisha na nikajaalia kama kwamba Alkaaba iko mbele yangu, walmautu warai, kisha naweka mauti nyuma yangu, waljannatu an yamini, naweka pepo upande wangu wa kulia, wannaru an shimali, na moto naweka upande wangu wa kushoto, wasiratu tahta kadamaya, na ile sirati Mungu aliyosema wa in minkum illa wariduha, asema naiweka chini ya nyayo zangu wallahu muttali'un alayya, na Mwenyezi Mungu namweka juu yanitazama. Thumma ba'da dhalika atimmu ruku'aha, natimiza rukuu zake, wasujudaha, na sijida zake. Lakini huyu mwanachuoni asema napotoa salamu huwa na wasiwasi, kaa kipembeni nikalia, sijui je, swala yangu Mwenyezi Mungu ameikubali ama amenirudishia. Sasa hichi ndicho kilele cha khushuu katika swala. Kwa hiyo atakaye kuwa na khushuu katika swala ajibidiishe na kujaribu mfumo hawa wa wema waliotangulia rahimahumullah. Tayib, alladhina hum fi salatihim khashi'un, Mungu asema miongoni mwa sifa za watu wa peponi ni wale ambao katika swala zao wanakuwa na khushu. Walladhina hum anil lahwi mu'ridhun, na watu wa peponi ni wale ambao mambo ya upuuzi wanayapuuza. Walladhina hum lizakati fa'ilun na watu wa peponi ni wale ambao zaka zao watoa. Na zaka zilizokusudiwa hapa katika hii aya ni zaka ziitwazo zaka, si zaka za mlolongo utafikiri watu watia maji kisha baada dhalika ukatukua shilingi hamsini hamsini ukawapa watu kuanzia na usubuhi. Maskini amekaa akuongoja wewe tajiri mpaka akirudi nyumbani saa kumi na mbili. Kwa hiyo kile ulichompa kiasi cha tikiti yake ya kupanda gari ya kupanda gari hakustafidi na kitu chochote Sheikh. Utakuwa masuli wewe kama tajiri, Mwenyezi Mungu amekupa mali. Lakini kwa nini hawa matajiri wakawa wako hivi, wakawa wafanya watakao katika mali zao? Tayari Mungu ashaelezea, innal insana la yatgha, mwanadamu siku zote hufanya kibri. Wakati gani? Arraahu staghna, akijiona yeye tayari ashakuwa tajiri. Tayyib, walladhina hum lizakati failun na watu wa peponi ni wale ambao zaka zao wazitoa. Walladhina hum lifurujihim hafidhun, watu wa peponi ni wale ambao uchi wao wahifadhi. Hapa pia wamefeli Waislamu kwa jumla wote. Walladhina hum lifurujihim hafidhun, watu hawahifadhi tupu zao kutoka wameanza kwenye uzinifu. Kwenye uzinifu wakaona hakuna mpango tena, wakaingia kwenye uliwati kwenye uliwati wakenda, wamesema bado uliwatu, wakaingia kwenye wanyama sasa. Uliwatu wa wanyama, mtu kawa hachagui, wengine mpaka mabata, wengine wastarehe mpaka na mabata. Ittaqillaha ya ibadallah, walladhina hum lifurujihim hafidhun, watu wa peponi ni wale ambao wahifadhi uchi zao. Kisha Mwenyezi Mungu akaleta istithnai kwa kusema illa, isipokuwa ala azwajihim, kwa wake zao, au ma malakat aimanuhum, ama wale ambao wamewamiliki waliowapata katika vita. Lidhalika, hizo grupu mbili, wake zenu na wale ambao mmewamiliki, Mwenyezi Mungu asema fa innahum ghairu malumin wakitumia tupu zao kwenye makunde hayo mawili tuliyoyataja, wake zako na wale ambao umewamiliki. Mwenyezi Mungu asema fa innahum ghairu malumin, watu kama hawa hawatolaumiwa kwa sababu ni haki yao ile ambao wameifanya. famani bitagha sasa tabu iko kwenye yule ambaye atataka kutumia tupu yake waraa dhalika, kinyume na ambavyo Mwenyezi Mungu alivyoelezea. Mwenyezi Mungu asema faulaika humul adun, hao ndio wanaovuka mipaka. walladhina hum liamanatihim wa ahdihim raun Mwenyezi Mungu anaendelea kusema, watu wa peponi ni wale ambao amana zao na ahadi zao wazihifadhi. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, na watu wa peponi ni wale ambao swala zao wazihifadhi. Kuhifadhi swala ni kila swala uswali wakati wake, usiswali utakavyo wewe, na usiswali siku nyingine siku nyingine ukaacha ukiswali siku nyingine siku nyingine ukaacha ikawa huna mpangilio kwenye ibada tayari wewe ushakuwa kafira ala rajih min aqwali ahli alilm sasa waislamu wakisikia fulani ni kafiri kwa sababu ni tariku swala huwataka kushika mbingu kwa mikono kwa nini kumuita fulani kafiri na yule yuwaitwa Muhammad yuwaitwa Ali yuwaitwa Salim yuwaitwa Swaleh hii si dini ya majina shekhe hakuna dini ya majina dini mtu hata kama wewe kuanzia jina lako mpaka ukoo wako wote majina ya mitume, madamu wewe ni tariku swala fa anta kafir. Mwenyezi Mungu haangalii majina wala haangalii kitu chochote isipokuwa yuangalia ibada za mtu. Lidhalika, tuhifadhini swala zetu ikhwatal iman, ili tuingie katika orodha ya watu wa peponi. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun Mwenyezi Mungu asema watu wa peponi ni wale ambao swala zao wazihifadhi ulaika, kisha Mungu ataja natija sasa na faida na malipo ya yale ambayo yametaja katika suratul Mu'minin, akisema ulaika, hao hao waliotangulia wenye sifa ambazo tumezitaja, ikhwatal iman. Mwenyezi Mungu asema humul warithun, wao ndio watakaorithi. Madha yarithun, alladhina yarithuna alfirdausa, hao ndio watarithi jannatul firdaus kisha Mungu asema hum fiha khalidun. Kwa hiyo waweza kuingia jannatul firdaus kupitia kwa hizi sifa Mungu alizozitaja. Jannatul firdaus waweza kuingia kupitia kwa hizi sifa na kitabu chetu tumeambiwa dhalika alkitabu la raiba fihi, watu wasifungiwe milango ya kuenda na dini yao na kumfuata mola wao na kuifuata pepo. Watu wakaambiwa mlango ni huu tu basi, kama huu huwezi uingiwe peponi. Hii pepo si ya babako wala si ya mamako, hii pepo ya Mungu wa watu. Usifungie waja wa Mungu kwambia, madamu wataka kuingia pepo ya Mwenyezi Mungu, barabara ni hii. Full stop, hakuna nyingine barabara. Hatutaki. Mungu asema ulaika humul warithun qad aflaha almu'minuna mpaka walladhina hum ala salawatihim يحافظون تنمو بمني زمغو أتجالي من يونغون مواتوا بيبوني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان خطبة إليوبيتا إجماع إليوبيتا Al-Akh Sheikh Saleh alitoa nasaha ambazo ni ghalia zinazofungamana na Muislamu baada ya kumalizikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtu atakiwa awe vipi baada ya kutokewa na mwezi mtukufu wa Ramadhani? Aliyoyazungumza ni mengi, na yote aliyoyazungumza kad afada wa ajada, jazahullahu khairal jaza. Sasa yatakiwayo ni sisi Waislamu tunapoelezewa mambo ya dini tuyatie akilini. Kwenye aliyozungumzwa na Sheikh Swaleh, chukua nukta mbili muhimu tuswali. Nukta ya kwanza alisema Mtume alisikika akisema amin anapopanda mimba. Alipoulizwa mbona umesema amin, Mtume akatafsiri zile amin kwa kusema miongoni mwa hizi amin tatu nilizozitaja ni yule ambaye mwezi wa Ramadhani umemwingilia mpaka ukamalizika kisha asisamehewe mtu kama huyo ameangamia na kuhasirika. Jibril amwambia Mtume Muhammad, sema amin. Sasa wanazuoni wasema hivi, zingatia hii dua aliyoomba ni ashrafu khalqillahi fi sama, aliyetia dua ni kiumbe bora katika mbingu ambaye ni Jibril. Thumma baada dhalika, aliyeitikia ashrafu khalqillahi fil ardi ni kiumbe bora katika ardhi, lililobakia niongoje laana ya Mungu ikupata, hakuna lingine. Kwa sababu ikiwa ameomba ni Jibril, aliyeitikia ni mtume, hiyo ni dua moja kwa moja mpaka mbingu ya saba, na inashughulikiwa wala haina shaka. Lidhalika, ukitoka katika mstari wa sawa baada ya Ramadhani, hii hadithi ya mtume hiyo yatembea kwenye akili. Je, waridhika uwe miongoni mwenye kuangamia? Moja Mbili, wanazoona wasema alama za kukubaliwa amali zako baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, waambiwa jitazame ulivyokuwa kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani uko vipi? Ikiwa hali ni ile ile ya gati, ujue wewe mambo yako yote yamekwenda habaan manthurasha, hukufaidika na chochote ikiwa wewe ni mzinifu, Ramadhani imetoka, hujaacha uzinifu bado, mambo yako ya Ramadhani yote yamekuwa habaan manthura. Sasa uliza swali la pili, uko tayari wewe mambo yako uliyoyafanya kuanzia Ramadhani ya kwanza mpaka ya mwisho, kisha siku ya Kiyama ukisimama uambiwe hukufunga hata saumu moja. tunamuomba Mwenyezi Mungu asitujalie ni wenye kukhasirika katika mambo ambayo tumeyafanya. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wansur juyush al-muslimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة